Suratu Talaq imeteremka Madina. Sura hii inaeleza baadhi ya hukumu za talaka na eda na namna zake na hukumu zake tangu kubaki mwenye eda katika nyumba aliyopewa talaka ndani yake na wajibu wa kumtazama kwa matumizi na maskani. Na kati ya hukumu hizi kama ilivyo mwendo wa Qur'an ipo ahadi kwa mwenye kufuata amri za Mwenyezi Mungu na onyo kwa mwenye kukiuka mipaka yake. Kisha sura imeashiria malipo ya wenye kutakabar wakakataa kutimiza amri za Mwenyezi Mungu na watume wake. Na ikahitimisha sura kwa kuwahimiza waumini wa mche Mwenyezi Mungu na kuwakumbusha neema za kuwapelekea mtume anayewasomea aya za Mwenyezi Mungu ili awatoe kwenye giza kwende kwenye mwangaza na kwa uweza wake Mwenyezi Mungu kuziumba mbingu saba na katika ardhi mfano wa hizo. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ya ayyuhan nabiy idha talaqtumun nisaa fa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra Ewe nabii mtakapowapa talaka wanawake basi wapeni talaka katika wakati wa eda zao nafanyeni hisabu ya eda na mcheni Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi msiwatoe katika nyumba zao wala wasitoke wenyewe ila wakifanya jambo la uchafu ulio wazi hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu msikiuke na mwenye kuikiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu basi amejidhulumu ya nafsi yake. Hujui labda Mwenyezi Mungu ataleta jambo jengine baada ya haya. Fa idha balagna fa faamsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dhawi 'adlin minkum wa aqimush shahadata lillah ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا basi wanapofikia muda wao ima warejeeni mwaweke kwa wema au farikianeni nao kwa wema na mshuhudishe mashahidi wawili waadilifu miongoni mwenu na simamisheni ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Hivyo ndivyo anavyoagizwa anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Na anayemcha Mwenyezi Mungu umtengezea njia ya kutokea. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah huwa hasbuh inna Allah balighu amrihi Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra, na humruzuku kwa jiha asiyotazamia na anayemtegemea Mwenyezi Mungu yeye humtosha. Hakika Mwenyezi Mungu anatimiza amri yake. Mwenyezi Mungu kajalia kila kitu na kipimo chake. Wallahi yaisna min almahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا Na wale waliosita hedhi miongoni mwa wanawake wenu, ikiwa mnayoshaka basi muda wa eda yao ni miezi mitatu pamoja na ambao hawapati hedhi. Na wenye mimba eda yao mpaka watakapozaa. Na anayemcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humfanyia mambo yake kuwa mepesi. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا Hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu amekuteremshieni. Na anayemcha Mwenyezi Mungu atamfutia maovu yake na atampa ujira mkubwa.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 Na wakiwa wana mimba wagharimieni mpaka wajifungue. Na wakikunyonyesheeni basi wapeni ujira wao na shaurianeni kwa wema. Na mkiona uzito kati yenu basi amnyonyeshee mwanamke mwingine. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا illa ma ataha سيجعل الله ba'da usri yusra Mwenye wasaa atoe kadiri ya wasaa wake na mwenye dhiki atoe katika alichompa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu ila kwa kadiri ya alichompa Mwenyezi Mungu atajalia baada ya dhiki faraji. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا Na miji mingapi iliyovunja amri ya Mola wake mlezi na mitume wake basi tulihisabia hisabu ngumu na tukaiadhibu kwa adhabu kali. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا Basi ikauonja ubaya wa mambo yake na mwisho wa mambo yao ilikuwa hasara. A'adda Allahu lahum adhaban shadida fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu qad anzala Allahu ilaykum dhikra, Mwenyezi Mungu aliwaandalia adhabu kali, basi mcheni Mwenyezi Mungu enyi wenye akili mlioamini. Hakika Mwenyezi Mungu amekuteremshieni ukumbusho. Rasulan yatlu alaykum ayati Allahi mubayyinatin liyukhrija alladhina amanu ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا Mtume anayekusomeeni aya za Mwenyezi Mungu zinazobainisha ili kuwatoa walioamini na wakatenda mema kutoka gizani kuwapeleka kwenye nuru na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na akatenda mema atamuingiza katika bustani zipitazo mito kati yake wadomo humo milele Mwenyezi Mungu amekwisha mpa riziki nzuri.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 Amri zake zinashuka baina yao ili mjue kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu na kwamba Mwenyezi Mungu amekizunguka kila kitu kukijua vilivyo kwa elimu yake